Kwa ukifungua katika moja makaisi lugha sehemu ya ghain dal ra atakwambia hivi al-ghain wa dal wa ra aslun sahih yadullu ala tarki shay. Herufi ghain na herufi dal na herufi ra zikikutana katika lugha ya Kiarabu aslun sahih zinaelezea asili ya kitu ambacho ni sahihi. Asili yenyewe yadullu ala tarki shay inajulisha hiyo kuacha kitu min dhalika miongoni mwa maana hizo au miongoni mwa asili hiyo alghadru alghadru maana yake naqdul alahdi wa tarkul alwafa'i bihi ni kuacha kutekeleza ahadi wa idha ili katika ile hadithi eh katika zile sifa za wanafiki wakiamini wanafanya nini wanafanya khiana neno al ghadr katika lugha ya Kiarabu ni kuacha kutekeleza nini ahadi kisha akasema hivi wal-ghadir mustanqa'u ma'in matari ghadir katika lugha ya Kiarabu ni sehemu ambayo kuna mkusanyiko wa maji ya mvua ghadir katika lugha nini ya Kiarabu ni sehemu ambayo kuna mkusanyiko wa maji nini ya mvua kwa hiyo unaweza kusema kisima sawa bwawa au kijito sehemu yote ambayo kuna bonde maji ya mvua yakipita pale basi kuna sehemu maji fanya nini yanabakia katika lugha ya Kiarabu inaitwa nini hiyo ghadir wasumia bidhalika na imeitwa kwa jina hilo liaina sayla ghadarahu kwa sababu yale mafuriko ya maji ya mvua sawa yaliyaacha na ndio maana neno ghadara maana yake nini kuacha ukicha kutekeleza ahadi utaambiwa amefanya ghadara sawa ghadir ni sehemu ambayo maji huwa yanakaa muda mrefu maji yanakaa nini muda mrefu sababu mvua ikinyesha itapita pale itaacha nini maji sasa hiyo hiyo sehemu hiyo ya ghadir khum sawa ni sehemu ambayo kuna bonde mshene ile kuna nini kuna bonde maji mvua ikinyesha itapiga ikikatika pale kuna maji fanya nini yatabakia na safari za zamani ni safari za majangwani kwa hiyo watu wote wa zamani walikuwa wanapita njia ambazo kuna maji na ndio maana hii ghadirhu watu wote wanatokea maka wakienda Madina wanapitia hapa na wakifika hapa lazima wasimame kwa sababu ya kunyesha kufua nguo zao kunywa maji kujaza maji katika vitu vyao pamoja na kunyesha wanyama yao maji na kufanya shughuli zao kisha wanaendelea na msafara mpaka hapo msiji mkadhania kwamba ghadhirukum labda ni kitu maalum ah, ah, ghadiru ni sehemu ambayo inakaa nini inakaa nani kwa hiyo ndio maana alimamu imam al alipokuwa akielezea ghadhirukum ni nini akasema kwamba ni sehemu iliyoko baina ya Makka na nini? Na Madina. Kisha akasema hivi qala Zamakhshari khum neno khum ismu rajulin sabaghin udhifa ilayhi al alladhi huwa baina Makkah wal Madina Neno khum ni jina la mtu sawa ambaye alikuwa nakaa lile eneo kwa kusema ghadir khub kwa maana kisima cha nani? Cha khub Ghadir khub bwawa la nani? La khum. Ghadir khub sehemu ya maji ya nani? Ya khub Huyu bwana alikuwa anakaa hapo kile kile kimto kile au kile kijibwawa kile au ule mkusanyiko wa maji ule ukanasibishwa na jina lake yeye ndo akasema kwamba alladhi huwa baina makkah wal madina bil juhfa وقيل na imesemwa huwa ala thalathati amyan min aljuhfa kina umbali wa maili tatu kutokea juhfa kisha akataja kauli za wanawachoni wengine kuhusiana na fadhiluhum akasema hivi khum ghadiruhum wadun baina makkah wal madina inda aljuhfa ni bonde lililopo baina ya Makka na Madina sehemu za Joffa bihi khadirun kwenye sehemu hiyo kuna nini kuna mkusanyiko wa maji kuna bwawa kuna kisima wewe iti kwa jina lolote lakini ni sehemu ambayo kuna mkusanyiko nini wa maji indahu hataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehemu hiyo aliwahi kuhutubia mtume sallallahu alaihi wasallam kama nilivyowaambia huyu bwana anataja maeneo sawa na kama hilo eneo hilo lina tukio katika historia atakwambia za hii sehemu hii ya Khadiru ni sehemu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutoa hutuba hutuba gani hiyo ndio hutuba ya Khadiru hii ambayo tumeshia mfanya nini wameishikilia kwa hiyo mpaka hapa Ghadir Khum mmeshaelewa ni jina la eneo linapatikana baina ya maka na Madina na wale ambao wanaokwenda hija wakifika pale Juhfa pale sawa kama watakuwa wanaongozwa na mtu ambaye amesoma atawaambia hii ndio sehemu inaitwa nini Ghadir Khum sawa hapa ndio mtume alitoa khutba hapa tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja akamzungumza Ali ndio hapa wala sio sio sio njia panda sio njia panda kabisa yani ukisikia mtu yoyote anakuambia al-qadiru ni njia panda ndio ujinga ujui wewe al-qadiru tena wanakuambia mashia ile ndio njia panda ya watu wanaotokea Yemen watu wanaotokea wapi Sham watu wanaotokea wapi Iraki watu wanaotokea Misri kwa hiyo wale masahaba wote waliotokea Iraki waliotokea Misri waliotokea Sham waliotokea Yemen kwa kuwa pale ndio wanaachana mtume akaona azungumze pale sasa kirudi katika historia mtume anakufa Misri sio nchi ya Kiislamu sawa mtume anakufa Iraki hakuna Uislamu mtume anakufa Sham hakuna nini hakuna uhusiano sasa au mahujaji walitokea shema walitokea wapi mahujaji waliotokea waliotokea wapi wapi huku Misri walitokea wapi Misri Uislamu umekwenda katika utawala wa Umar shamu Uislamu umekwenda katika utawala wa nani wa Umar Iraq Uislamu umekwenda katika utawala wa Umar katika zama za mtume nchi zote hizi hakuna Uislamu bado nchi za kikafiri huu ni uongo. Sio, mnaelewa? Lakini ni nini huo? Huo ni uongo. Kwa hiyo ghadirhu ni jina la eneo. Kwa nini mtume alisimama pale? Ni sehemu maalum ya misafara yote kusimama pale. Kwa nini? Kwa sababu pale ndio sehemu kuna maji. Kwa hiyo mtume alisimama pale kwa sababu kwanza ni kituo maalum cha wasafiri wote wanaopitia lile eneo pale lazima wasimame kwa ajili ya kupata huduma ya nini huduma ya maji kwa hiyo ukisikia ghadirhum tayari katika akili yako utakuwa umeshapata nini umeshapata picha ni kitu cha aina gani baadhiniwe alafu tumalizie kwa sehemu ya mwisho tukio sasa kwa nini mtume alizungumza haya maneno baada ya kuwa nimetoa maelezo kuhusiana na ghadirhum ni nini nataka nitoe sehemu ya pili lile tukio sasa kabla sijasoma maelezo katika kitabu cha bidaya tu nihaya nitoe maelezo kwa ufupi ili mnielewe sawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya sulhu ya Hudaybiyah ambayo ilitokea mwaka wa 8 alifunga mkataba wa amani baina yake na makulishi wa Makka kwamba hakuna kupigana, kila mtu ahudu anachotaka na kila mtu atangaze dini yake. Mtume ndio ile fursa, akaitumia fursa vizuri sana, akawa muhimu sana misafara ya masahaba kwenda katika maeneo mbalimbali kutangaza Uislamu. Na katika watu ambao walitumika sana ni Khalid ibn Walid. Kwa sababu Khalid ibn Walid e, ni kijana wa Quraysh. Kijana wa Quraysh ambaye katika historia yake mpaka anakufa hajawahi kuongoza jeshi akapigwa sawa hajawahi kuongoza jeshi yani yeye akawa ni amiri jeshi akawa ni amiri jeshi alafu kwenye lile jeshi wakapigwa waislamu haijai kutokea katika historia yake haijai kutokea akiwa kafiri sawa na haikuwahi kutokea akiwa nani muislamu kwa mtume alikuwa anamjua sana Khalid sababu Khalid ibn al-Walid baba yake ni al-Walid ibn al-Mughira mtu mmoja jeuri sana na kwenye Qur'ani imetajwa sana sababu baba yake alikuwa na mali alikuwa na cheo na alikuwa na watoto alimsumbua sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ile kwenye Qur'an ametajwa sana kwa mafumbo dharni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا الله ل... انا مزمزم انا الوليد بن بخيره بابات خالد بن الوليد سو انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر هو انا مزمزم انا وليد بن بخيره انت جوري سنه الفريق كانت كفيتا فيها Badri. Vita vya Badri vilikuwa ni vita vya ukombozi kwa Uislamu. Sasa vile yale magogo ya Makureshi yale wale vingunge wale, si ndio? Wale wenye mji wenyewe watu wanaoka chini, kwa ikawa ni ushindi mkubwa sana, na ndio maana vita vilivyofuata Khalid bin Walid akawa ndio amiri jeshi mkuu na komando wa nini wa ile vita vita vya Uhud, sababu ilikuwa ni vita vya kulipiza kisasi yani haiwezekani lazima tulipize nini kisasi sasa na mtume alivyojua ya kwamba Khalid ndiye kiongozi wa hili jeshi aliwapanga masahaba na kuwafanya kuwa nini makini sana ndio maana alivyowaambia wale masahaba waliokaa juu ya mlima tukishinda msishuke sawa tukishindwa msishuke mpaka nitakaposema kwa sababu anajua kiongozi wa jeshi ni nani miongoni mwa vitu ambavyo Khalid alikuwa navyo ni kwamba yeye hawezi kusalimu amri jeshini yani kipeleka jeshi katika mapambano hawezi kunyanyua mikono juu kwa hiyo anazo njia nyingi za kufanya ima akimbie sawa au ima afanye namna yoyote lazima ashinde sasa miongoni mwa mbinu ambazo alikuwa nazo akiona anapigwa na hali imezidi kuwa mbaya anapambana kwa kurudi nyuma Anapambana, anarudi nyuma, anarudi nyuma, anarudi nyuma, mwisho huyo anapotea. Akipotea nyinyi huko mnadhania kakimbia, kumbe amekwenda kutafuta njia nyingine. Sio, tumeelewana? Sasa mtume kwa kuwa namfahamu Khalid baada ya kuwa Muslim, kwanzia ule mwaka wa nane alikuwa ni mtume sana Khalid, nenda sehemu fulani, nenda nenda nenda nenda, na sehemu zote yeye alikuwa anashinda kabisa sasa walipofika mwaka wa tisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Khalid kwenda Yemen. Nenda kalingania Uislamu kule. Wakikataa piga, wakikubali waache. Khalid akaenda Yaman katika moja ya vijiji akakomboa baadhi ya miji akawa amekusanya ngawira nyingi sana mali nyingi yamezikusanya akaandika barua akimwelezea mtume yale yote yaliyojiri kwenye vita na ushindi aliyopata na zile mali ambazo kunazo akamwambia mtume hizi mali zinazidi kuwa nyingi inabidi utuletee mtu azigawe hizi mali ili tuzipunguze zinazokuja Madina zije Madina sawa zile ambazo ni za kugawa huku tusigawe Kipindi Khalid anaandika hii barua ilikuwa ni mwaka wa tisa mwishoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko Madina anajiandaa kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Ilikuwa ni mwaka wa kumi Umeelewana? Alituma kuanzia mwaka wa tisa akakaa kule mwaka wa tisa mpaka mwaka wa kumi. Mtume alipopata ile barua tayari ameshaanza ameshaanza maandalizi ya kwenda wapi hija akamwambia Ali andika barua pelekea Khalid ukifika ukifika katika lile jeshi mwambie Khalid nimemuzulu katika uamiri jeshi sawa apumzike yeye arudi zake wapi Madina afu wewe lile jeshi wewe ndio kwa ndio utakuwa ndio amiri mkuu wa lile jeshi. Alafu yoyote ambaye atakayetaka kurudi na Khalid Madina, mwambie arudi. Yule ambaye atakayetaka abakie na wewe, sawa? Abakie. Lakini lengo ni kwamba wewe baada ya, ku, ya kumpatia barua Khalid hii na Khalid akaondoka, wewe jitahidi uje maka usibakie pale sawa uje maka tufanye ibada ya hija pamoja alafu baada ya ibada ya hija kushamaliza utarudi huko Yemen utawachukua hawa jamaa zako sawa tukutane katika njia ambayo watu wa Yemen watakutana na watu wa maka kwa ajili ya kurudi wapi Madina Ali akachukua ile barua akaenda mpaka kwa Khalid ibn al-Walid akamsomea ile barua bana mimi ndio kiongozi wa jeshi hivi sasa sawa amri ya mtume yule ambaye anataka kurudi na wewe Madina mtume ameruhusu urudi yule ambaye yule ambaye atakayetaka kukaa hapa na mimi basi akae kuna shida lakini pia mtume ameniagiza nigawe hizi ngawira haya gawa katika zile ngawira palikuwa pana mwanamke anaitwa Wasifa binti mzuri katekwa na yeye katika wale mateka kwa hiyo katika jumla zile ngawira sasa Ali alichokifanya akagawa mafungu mawili fungu la kwanza la mtume na ahli baiti wake fungu la pili la waislamu wa kawaida sawa so, akamchukua yule wasifa yule yule mwanamke yule akamtia katika fungu la mtume na ahlubeiti wake akamwambia sasa hii hapo ngawira za mtume na ahlubeiti wake nyinyi ngawira zenu ni hizi huko alafu zile ngawira zile za mtume na ahlubeiti wake hizi katika ahlubeiti si ndio akagawa pale pale hii ya mtume hii ya Ali na familia yake hii ya Abbas, hii ya fulani. Afu yule yule mtumwa yule akamtia katika familia yake Yesu ana watoto wake, ndio? Akagawa pale pale, hii ni ya Hasan, hii ya Hussein, hii ya fulani. Afu yule mtumwa akamtia katika miliki yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo akagawa pale, akagawa gawa mafungu, lakini mpaka yule mtumwa akawa ni wa kwake. Afu baada ya hapo akaenda katika hema akamwingilia, si mtumwa wake masahaba kumwambia hivi sawa sasa wewe shagawa tayari hii ya kwetu tugawie sema a ah, ah, hii ya kwenu hii mpaka kwa mtume ndio mtapewa ataenda kugawa mtume mwenyewe msisi kugawa lakini hii ya, ya kwetu hii ya ahlul bait hii shagawa mwenyewe inatosha lile jambo liliwachukiza watu wengi sana kwanza akamchukua yule mtumwa si ndio kwa kugawagawa akamgawa huku akamgawa tena huku akamgawa tena huku mpaka akaingia katika miliki yake. Cha pili, wale masahaba wamemwomba, basi na sisi tugawie. Amna nyinyi mpaka kwa mtume pale. Abu saidi lkhudiri alikuwepo, sawa. Khalid bin al alikuwepo, e, Buraida alikuwepo kuna masahaba kama sita hivi walisema hii hii hatukubali tukifika kwa mtume lazima lazima tuseme kwa nini Ali anafanya sisi hivi huyu jamaa mchoyo sana sasa kila mtu akawa anamsema nani anamsema Ali Khalid pia ni katika watu waliokasirika katika hili jambo yeye pale pale akamwambia alikumwambia akamwambia Buraida andika barua au Buraida atakumwambia Khalid andika barua muandikie barua mtu afu mimi hapa ndio nipeleke ile barua sawa Khalid akaandika ile barua akampatia Buraida akaenda naye pa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea ile barua alafu sasa kipindi anamsomea ile barua si ndio afine anaongeza chumvi pale pale anasoma hii yani ilikuwa ndo hivi hivi anasema ilikuwa ndo hivi hivi hivi hivi mpaka mtume akamwambia urida atubghita aliyan wewe urida unamchukia ali akasema naam ubghita namchukia sana mtume akamwambia la tubghita usimchukie usimchukie ali akatoa maelezo na tutasoma kesho inshallah katika darasa yetu sasa baadhi ya masahaba wakaondoka zao na Khalid akarudi zao wapi Madina wengine wakabakia pale Ali bin Abi Talib anatakiwa au aliache jeshi pale aende zake wapi Makkah kwa ajili ya kumwahi mtume katika ibada ya Hija kwa hiyo chokifanya Ali akamteua katika wale watu akamteua mmoja kuwa ndio kiongozi bwana wewe utakuwa ni kiongozi wa hili jeshi mimi nakwenda hija kwa mtume Nikitoka kule nitakuja kuwachukua nyinyi, lakini nyinyi anzeni kuondoka hapa kuelekea njia ambayo tutakutana sisi njiani. Tuko tunatoka wapi? Hija. Yeye kachukua farasi wake akakimbia baada Baada baada ya Ali kuondoka pale, yule si naibu wa amiri, si ndio? Akagawa ngawira zote zile ngawira zote ambazo Ali alikataa kuzigawa zote akazigawa pale zote, akagawa zote zikaisha pale pale, kila mtu akachukua vya kwake. Ali akaenda kutekeleza ibada ya hija, mtume kamwambia chukua jamaa zako. Ali alipofika pale akakuta jamaa amegawa nini? Ngawira. Akakasirika, kaambia mbona mmegawa hizi ngawira? Kaambia si kiongozi wako naibu wako ndio katupa, vueni, leta ngawira zote, kwa kuna nguo walikuwa wamevaa kwa kuna ngamia alikuwa ameshawapanda, kulikuwa kuna silaha wameshazichukua. Ali akachukua vitu vyote, na ngamia, marufuku kupanda ngamia wangawira, watembee hivyo hivyo. Likawa ni kosa lingine, si ndio? Limeongeza sasa. Wametoka na ule msafara wakafika kwa Mtume, wakakutana sasa pale. Hawa wametoka Yemen, sielewa, na wale wametoka wapi? Maka wakawa wanaelekea wapi Madina minongono sasa pale ndo ikaanza Ali kafanya hivi Ali alitufanyia hivi wanazungumza wengine wanakwenda kwa mtume mtume sanatembea hivi sawa wanakaa pembeni wanazungumza wao bwana Ali unajua unajua Ali Ali Ali alichokifanya Ali ametunyima ngawira Ali ametufanyia hivi anazungumza hivi afu mtume kutembea fanya nini anasikia sasa ile hali ikawa imezidi kwa kuwa kuna kituo pale mbele kipo kituo gani hicho Khadirfu watu pale huwa wanapumzika kunywa maji mtume akaona hii hali hii tukisema ni nyamazie mpaka tukifika Madina wanafiki wakisikia hizi habari hizi watamsumbua sana Ali bin Abi Talib itakuwa shida hem yaani hili jambo nilimalize kwanza akaanamwita mmoja mmoja mbona unazungumza hivi wewe eh unazungumza hivi kwa sababu moja mbili tatu basi usifanye hivyo sio sawa sawa ali hajakosea kufanya hivyo anazungumza na wa kwanza anazungumza na wa pili akona mm, ili jambo sio la mtu mmoja wala sio la watu wawili hili jambo ni la watu wengi kwa walipofika Ghadir Khum wameshafanya huduma zao kabla msafara haujaondoka mtume akasimama akazungumza lile jambo na akalimaliza baada ya hapo msafara fanya nini ukaene ukaendelea na watu walipofika Madina habari zimekwisha hakuna mambo ya gharibu tena imekwisha mmeelewa mpaka hapo mmeelewa mpaka hapo umeona uongo jinsi ulivyo lengo la mtume kutoa hutuba katika sehemu ya Ghadir ilikuwa ni nini kumtakasa Ali na zile shutuma alizopewa na jamaa walikuwa wapi walikuwa Yemen basi lengo lilikuwa ni hilo tu Mashia wanasemaje lengo ni kumtangaza Ali kwa nani Kwa khalifa ni uongo ulianza zamani sawa na mpaka wa sasa unazungumzwa na kwenye vitabu wanaochoni wanaubainisha kwamba huu ni uongo lakini watu bado wako vile vile sasa hapa baada ya kutoa hizi habari hizi kuwaelezea kwa ufupi mtasoma maneno machache ameandika al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Bidayatu wan-Nihaya katika ukurasa wa 157 katika juzuu ya tano Ibn Kathir akasema hivi wal maqsud wal maqsud sawa so, anna aliyan na makusudio ya ile hutuba yote na lile tukio la Ghadir Khum anna aliyan hakika ali lamma kathura fihi alqil walqahl min dhalika aljaysh wakati zilipokithiri kwake yeye zile qila waqala sawa afanya hivi kafanya hivi kafanya hivi kafanya hivi yalipokithiri haya maneno min dhalika aljaysh kutoka kwenye lile jeshi بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة وسباب يييك وزويا واو كتميا غمية غمية واسترجاعه منهم الحللة التي أطلقها لهم نائبه نكوومبا واو ورجيش ما بامبو أمبايو ولبيو ننائب وعلي معذور فيما فعله na Ali amepewa udhuru kwa kile ambacho alikifanya lakin ishtahara alkalamu fihi fil hajij lakini yalitangaa maneno kwake yeye kwa wale mahujaji kwa maana maneno yalitoka kwa wale wanajeshi si ndio yakawathiri mpaka wale mahujaji waliotoka katika ibada ya hija yalipokithiri maneno katika hilo jambo falidhalika na kwa, kwa ajili hiyo sasa لما رجع رسول الله البرود متوم الله من حجته كتك حجياك وتفرغ من مناسكه ناك ناكماليزك فنبداك يا حجة ورجع إلى المدينة ناك وأنا رد مدينة فمر بغدير خم أكبيت سهيم يا غدير خم قام في الناس خطيبا أكسمام قوات وكتوى خطبة فبرأ ساحة علي akaitakasa heshima ya Ali warafaa min qadrihi na akanyanyua cheo chake wanabaha ala fadlihi na akazindua katanabaisha kuhusu fadhila zake liuzila kwa ajili ya kuondoa ma waqara fi nufusi kathirin minan nas yale ambayo yalikuwa yameingia katika nafsi za watu wengi umeelewa maneno hadi maneno ya nani haya ya imam Ibn Kathir katika ukurasa wa 261 ndio akalielezea tukio lote kwa ujumla akasema hizi faslun upambanuzi fi iradi alhadith katika kutaja hadithi adali yenye kujulisha ala annahu alayhi salam juu ya kwamba mtume alayhi salam khataba bimakanin baina makkah wal madina alitoa khutba sehemu iliyoko baina ya makka na Madina marji'uhu min hijjatil wada'i akiwa anarejea katika hijjatul wada'i qaribun min aljuhfa hiyo sehemu hiyo ipo karibu na juhfa yuqalu lahu ghadiru khum inaitwa ghadiru khum fabayyana fiha akabainisha katika hutuba hiyo fadla ali bin abi talib ubora wa ali bin abi talib wa bara'ata irdihi na utakaso wa heshima yake mimma kana takallama fihi katika yale ambayo walikuwa wamezungumza katika mambo hayo baadhi man kana ma'ahu bi ardi al-Yaman baadhi ya watu ambao alikuwa nao katika ardhi ya Yemen bisababi ma kana sadara minhu ilayhim miongoni mwa mambo ambayo aliyafanya yeye Ali kuwafanyia hao watu min al-ma'dilati katika kuwanyima baadhi ya vitu alati ambayo dhannaha ba'dhum jawran wa tadyiqan wa bukhla walidhania baadhi yao amefanya hivyo kwa ujeuri kuatia dhiki na kwa ubakhili wasawab na sawasawa kana ma'ahu fi dhalika ilikuwa pamoja na Ali katika jambo hilo walihadha na kwa ajili hiyo lamma tafarraga alayhi salam alipomaliza alayhi salam min bayani almanasik kubainisha ibada ya hija waraja ila almadina na akawa anarudi madina bayyana dhalika fi athna'i tariq akalibainisha hilo akiwa njiani fakhataba khutbatan azima akatoa khutba akahutubia khutba nzito fil yawmi thamini ashara katika siku ya 18 min dhilhijja katika mwezi wa dhilhijja ama idhin huwa mwaka wa kumi wa kana yawmul ahad na ilikuwa ni siku ya Jumapili bighadhir khum katika sehemu ya ghadhir khum tahta shajara chini ya mti fabayana fiha ashya akabainisha katika hutuba hiyo vitu vingi wa dhakara min fadli ali na akaelezea ubora wa ali wa amanatihi na uaminifu wake wa adilihi na uadilifu wake wa qurbihi ilayhi na ukaribu wake kwake yeye ma azaha bihi jambo ambalo lilipelekea kuondoa makana fi nufusi kathiri minan nasi minhu yale ambayo yalikuwa katika nafsi za watu wengi kuhusu Ali umeelewa kisha baada ya kutoa maelezo hayo akasema hivi wa nahnu nuridu uyuna ma ruwiya fi dhalika na sisi tunataja yale ambayo yamepokelewa kwenye tukio hilo tunataja sasa yale ambayo yamepokelewa kwenye tukio hilo ilamina pamoja na kutangaza kwetu annahu la hadha lishi'ati fihi ya kwamba hakuna nafasi kwa mashia kwenye tukio hilo hilo lakini ibn kathir anasema hivi wa nahnu nuridu uyuna ma ruya fi dhalika na sisi tunaelezea yale yaliyopokelewa kwenye tukio hilo ilamina pamoja na kutangaza kwetu pamoja na kujua kwetu annahu ya kwamba la hadha lishiati fihi hakuna nafasi hakuna hadhi kwa mashia kwenye tukio hili hamna kitu mashia ni uongo mtupu wala mutamassika lahum wala hakuna sehemu ya kushika kwa wao wala dalila wala hawana dalili katika jambo hilo kafikisha baada akaanza kutaja riwaya moja baada ya nyingine akataja zile riwaya amezungumza katika ukurasa huu wa kwanza, ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu, ukurasa wa nne, ukurasa wa tano, sawa, ukurasa wa sita. Kurasa ngapi? Kurasa sita. Anaweza tukio moja tu, kisha baada ya hapo akaanza kuelezea matukio ya mwaka wa kumi, sababu kitabu hiki Ibn Kathiri amekipanga kwa, kwa miaka, yani anataja mwaka mwaka wa tisa afa naelezea matukio yote yaliyotokea mwaka wa ngapi wa tisa kwa hili ni tukio la mwisho la mwaka wa tisa hijiria baada ya hapo mwaka wa kumi hijiria baada ya baada ya hapo akataja matukio ya mwaka wa kumi na moja ambao ndio mwaka ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki kwa hiyo ukichukua albidayah wa nihaya tafuta matukio ya mwaka wa kumi hijiria matukio ya mwaka wa kumi hijiria tukio la mwisho kabisa ibn kathir amezungumzia tukio la nini la ghadira khum huko kisisitiza ya kwamba hili tukio halina nafasi kwa nani kwa mashia alizungumza ibn kathir haya maneno si ndio wafi mashia walikubali waliendelea na uongo wao ule ule kwamba ghadira mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtangaza Ali kwa ndio nani kuwa khalifa na mpaka leo wanazungumza hivyo hivyo kwa hiyo tumezungumza hili tukio ili wewe Muislamu ukisikia mashia wakizungumzia masuala ya Qadir Khum ujue kwamba ukweli uko wapi kwamba lengo la mashia wanasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtangaza Ali kuwa ndio nani kuwa ndio kiongozi vitabu vya ahlusunna vinasemaje alimtakasa Ali bin Abi Talib na tuhuma za wale wanajeshi waliokuwa naye katika ardhi ya Yemen. Vitu viwili tofauti. Kipindi wanaelezea tukio hili hawashiki vitabu vyao, si ndio? Wanashika vitabu hii tena, huenda hii hii hii albidatu wa nihaya ndio yuko nayo, hii ndio yuko nayo hii, na atafungua maandiko na atasoma, lakini atatafsiri hayo maandiko kwa mujibu anavyotaka yeye Wallahu ta'ala a'la wa a'la Inshallah kesho itakuwa ni siku ya kutuzungumzia shubha. Sawa? Kutuzungumzia nini? Shubha tu, shubha hii, shubha hii, shubha hii, na shubha hii, lakini hakuna nini? Hakuna dalili. Na inshallah siku ya Jumatatu kwa kuwa wao wanasema ya kwamba khalifa baada ya mtume ni nani? Ni Ali bin Abi Talib kuna haja ya sisi kuwazindua waislamu na kuwathibitishia kwamba khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani ni Abubakar Siddiq kwa hoja zenye nguvu na watu waelewe wasiumbishwe kabisa mimi nitaishia hapa Allah tufanyie wepesi na atulinde na hili balaa la hawa viumbe subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أنت أستغفرك وأتوب إليك